رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين شيخ محمد بن صالح الوسيمين رحمه الله تعالى na petom ramazanskom sjelu govori o vrijednostima i vrstama učenja Kur'ana. Pa kaže, draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi kaže Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur Oni koji Allahovu knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih mi obskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno mogu da se nadaju nagradi koja neće prestati, da ih Allah subhanahu wa ta'ala prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja svoga da, jer on, Allah subhanahu wa ta'ala, mnogo prašta i blagodaran je. Učenje Allahove knjige može biti dvojako. Tilavetun hukmijetun, to jest vjerovanje u sve ono što se prouči i sprovođenje kuranskih propisa, čineći naređeno i ostavljajući zabranjeno, o ovoj vrsti učenja Kur'ana govorit ćemo, kaže šeh Husemin, na drugom ramazanskom sjelu, inša Allahu Teala. I druga vrsta učenja Kur'ana jeste tilavetun lafdijetun, to jest čitanje Kur'ana. O toj vrsti učenja Kur'ana govorimo na ovom međlisu. Mnogobrojni su šerijatski tekstovi koji govore o vrijednosti čitanja kako cijelog Kur'ana, tako i pojedinih kur'anskih sura, pa čak i pojedinih ajeta – U Buharinom sahihu bilježi se od Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala an da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu Najbolji od vas jeste onaj koji nauči Kur'an, poduči se Kur'anu, a zatim druge podučava njemu. U dva sahiha kod imama Buharije i Muslima bilježi se također od Ajše radijallahu ta'ala anha da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao al mahiru bil Qur'ani ma safarati al kirami al barra والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران Onaj koji vješto uči Kur'an bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, dok onaj koji uči Kur'an pa zastaje i osjeća pri tome tegobu, teškoću, njemu pripadaju dvije nagrade. jedna nagrada jeste za učenje Kur'ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća učač, kako kažu komentatori. U dva sahiha također bilježi se od Ebu Muse el-Aš'arija radijallahu ta'alan da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao primjer vjernika koji uči Kur'an je poput primjera u trudže. Miris joj je lijep i okus joj je lijep, dok je primjer vjernika koji ne uči Kur'an poput primjera datule, nema mirisa a slatkog je okusa. Imam muslim bilježi od Ebu Umami radijallahu ta'ala an, da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao Iqra'u l-Qur'ana fa innahu ja'ti jevme l-qiyameti li ashabihi. Učite Kur'an, jer će uistinu on, Kur'an, doći na sudnji dan kao šefa Adžija, zagovornik onima koji ga budu učili. Također Muslim u svome sahihu bilježi od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao Zar nijedan od vas neće poraniti u mesđid da se poduči, prouči dva ajeta iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige? To mu je bolje od dvije deve, tri ajeta bolji su mu od tri deve i četiri ajeta bolji su mu od četiri deve i bilo koji broj ajeta bolji mu je od istog broja deva. Također, ima muslim bilježi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu knjigu, da je međusobno proučavaju, a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, nadkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod njega. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam također je rekao obnavljajte Kur'an, tako mi onoga u čioj ruci moja duša, on brže odlazi od deve kada se pusti s povoca. Također je rekao, neka niko od vas ne govori, zaboravio sam taj i taj ajet, već neka kaže, učinjeno je da zaboravim. To zbog toga, kaže šej Husemin, što riječi zaboravio sam ukazuju da nije posvećivao pažnju onome što je naučio na pamet od Kur'ana, sve do ga nije i zaboravio. Imam Tirmizi bilježi od Abdullaha ibn Mas'uda radi Allahu ta'ala da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao ko prouči harf, jedan harf iz Allahove knjige, njemu pripada dobro dijelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je alif la mim jedan harf, već je alif harf, lam je harf i mim je harf. Također, od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala prenosi se da je rekao doista je ovaj Kur'an Allahova gozba, pa što god više možete pristupite toj gozbi. U istinu ovaj Kur'an čvrsto je Allahovo uže, jasno svjetlo, koristan lijek, zaštita onome koga prihvati, i spas onome koji ga slijedi, s njim zalutati se neće pa da se traži od njega da se povrati, niti će takav skrenuti pa da se traži od njega da se popravi. Njegove kuranske nadnaravnosti ne prestaju, niti njegovo ponavljanje, obnavljanje umara i dosađuje. Učite ga i doista Allah subhanahu wa ta'ala nagradit će vas za njegovo učenje i to za svaki harf po deset dobrih dijela. Ja ne kažem da je elif la mim harf, već je elif harf lam je harf i mim je harf. Kaže šehu Sejmin, draga moja braćo, ovo su neki od šerijatskih tekstova koji govore o vrijednostima učenja, čitanja Kur'ana i ova nagrada zasigurno pripada onima koji uče Kur'an tražeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu od njega uzvišenog. Slušajući ove riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i čvrsto vjerujući u njih, s pravom možemo reći da oni koji zapostavljaju učenje Allahove knjige, oni koji se ne podučavaju Kur'anu ili oni koji svojim učenjem Kur'ana traže nečije drugo zadovoljstvo i nagradu od nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da svi ovi propuštaju ogromnu nagradu, ogroman broj sevaba. U sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, spominju se i vrijednosti pojedinih sura zasebno. Tako imam Buharija bilježi u svome sahihu od Ebu Sa'ida ibn al-Mu'allej radijallahu ta'ala an da mu je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao podučit ću te najveličanstvenijoj suri u Kur'anu to je Alhamdulillahi Rabbil Alamin to je sedam ajeta koji se ponavljaju i veličanstveni Kur'an koji mi je dat zbog važnosti i vrijednosti sure Al-Fatiha ona je učinjena ruknom sastavnim dijelom namaza Bez nje nema ni namaza. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao je nema namaza onome koji ne prouči Fatihatul Kitab, to jest početak knjige, odnosno Fatihu. Vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao je učite sure El Beqara i Alu Imran. U istinu, one će doći na sudnji dan kao dva oblaka. Zauzimaće se za svoje učače, učite suru El Beqara. U istinu, u njenom učenju je bereket, a u njenom ostavljanju je propast, ništa joj ne mogu sihirbazi. Ima muslim bilježi od Ebu Hureyre radijallahu ta'alan da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao u istinu šeitan ne ulazi u kuću u kojoj se uči sura El Beqara. To zbog toga što se u suri El Beqara nalazi najuzvišeniji ajet, a to je ajetul kursi. Vjerodostojno se prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da onaj koji prouči ajetul kursi na veće imaće od Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitnika i neće mu se približiti šeitan sve dok ne osvane. Imam Bukharija bilježi od Ebu Saida al-Hudrija radijallahu ta'ala an da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam za vrijedno sure ihlas, to jest kulhu vallahu ahad rekao tako mi onoga u čioj ruci moja duša, u istinu ona, sura ihlas, jednaka je trećini Kur'ana po vrijednosti. Nastojimo da što više učimo Allahovu knjigu, naročito u ovom mjesecu Ramazanu. Ako se već do sada nismo podučili Kur'anu, nastojimo da to učinimo u Ramazanu kada su šetani povezani u lance i kada se najčešće uči Allahova knjiga, proučava i podučava njoj. Allahov poslanik alihi salatu wasalam u mjesecu Ramazanu svaku večer susretao bi se sa Melekom Džibrilom, alihi salam, i s njim bi učio Kur'an, tako da bi proučili cijeli Kur'an u mjesecu Ramazanu. Također, naši ispravni prethodnici u mjesecu Ramazanu mnogo su učili Kur'an. Tako imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, svakog bi dana u Ramazanu proučio Kur'an i svake bi noći proučio Kur'an tako da bi u mjesecu Ramazanu 60 puta proučio Kur'an. Imam Malik rahimehullahu ta'ala zatvorio bi svoje hadijske knjige u mjesecu Ramazanu i posvetio bi se učenju Allahove knjige. Katade rahimehullahu ta'ala izvan mjeseca Ramazana proučio bi Kur'an za svakih sedam dana. Tokom svakih sedam dana. Kada bi nastupio Ramazan, Kur'an bi proučio za svaka tri dana, a kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, Kur'an bi proučio svaki dan. Ibrahim an Nehaj, rahimahullah ta'ala, svaka tri dana u Ramazanu bi proučio Kur'an, dok bi u zadnjoj trećini Ramazana proučio Kur'an svaka dva dana. Slijedimo ova predanja, jačajmo svoje ambicije ovim kazivanjima, da bismo na sudnjem danu uz Allahovu dozvolu bili u društvu plemenitih i časnih meleka pisara. Iskoristimo dane i noći u onome što nas približava našim gospodaru, jer vrijeme brzo prolazi. Gospodaru naš, obskrbi nas učenjem Tvoje knjige na način kojim si Ti zadovoljan. Uputi nas ka njemu na najbolji način. Putem Kur'ana izvedi nas iz tmina na svjetlo. Učini ga dokazom za nas, a ne protiv nas, gospodaru svih svjetova. Putem Kur'ana podigni naše stepene kod Tebe. Izvedi nas iz dubina i nizina putem Kur'ana. Putem učenja Kur'ana oprosti nam naše grijehe i loša djela, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, gospodaru naš, svojom milošću, ti si od milostivih najmilostiviji. Neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, njegovu porodicu i sve ashabe. شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحلام ذاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحدو النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسر يجب الاعتاق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان رمضان